botalis kai nucteris botalis apotinos thuridos cremamene nuctos aide nucteris de EXECUSE autes ten phonen kai prosensusa e punsaneto apautes ten aitian di hen hemeras men hes ducas dei nuctor de aidei tes de leguses hos u maten tuto pratei he meras garpote ai dusa sune lefthe dio apekeinu e sofroniste he nucteris eipen al unun se dei fulattes tai hote uden ofelosesti tote de prin e sulle fthenai ο λόγος δε λόι χώτη επί τοίς ατουχέμαζι μετάνοια ανώ φελές καθέστεκεν.